Larun batuntan, abiatuko da Parisetik, itzuli haundia, alternatiba itzulia, urrian baionarat heltzeko, eta horren aipatzeko dugu, bizi mugimendutik, maikin, iidope, egunon maikin? Bai, egunon. Hala, bera, zel, biak abiatuko dela, larun batean, behinan eh, lehenik, eh, dugu, dula bost urte, lehenbiziko alternatiba antolatu zut zinutela, eh, baionan, eta geroztik, eh, besarritu dela, Europan eta munduan, nola doa? Bai, uh, duela bost urte mm, eh, lehen alternatiba burutu ginularik helburua zen uh, mugimendu hori edatzea eta uh, lujalde desberdinetan jendeak bere gana dezan proiektua eta antola dezan alternatiben egiska bat eta alde urtarik da, zenta izan dira geroztik egun eta behoita alternatiba egiska. Uh, Frantzian batez ere baina uh, ez bakarrik, izan da beraz uh, Afrikan, Senegalen, izan da Haitin, Uh, zonbaitzu belgikan, uh, eta, eta beraz uh, frantzian uh, egituratu eta saretu da alternatiba mugimendu bat, uh, alternatiba guzi horien uh, koordinatzeko eta tokian tokiko alternatiben uh, alternatibai emaiteko. Mm. Euskal Herrikoa ezagutzen dugu, nora engin duzue, ahremanetan sartzeko, beste eskualdeekin, saretzeko, behar bada lehenik frantzia mailan eta gero pixka bat zabaltzeko? Be hor, egin magia bat uh, operatu dela eta gure uh, egin ginuen garaiko pariua reusitu zela. Dei bat zabaldu ginuen alternatibaren bukaeran, egin zara bakotsak uh, behar du hor zerbait egin. Eta emeki emeki hasi da uh, biziki landa. Uh, jenda deika, ara gok nahi dugu antolatu hemen, batez ere frantzian lehenik, eta gero, Ehm, kopogoita batari begira zelako ere, Uh, arte mailan ere, hasi da jendea ara, dakajetik uh, eh, eh, deika, eh, haititik, eta askia jituak egon gira, pentsatu baiki nuen beharko ginuela guk egin lan bat eh, bereziki uh, eh, pixka tolda jori atxikitzeko eta kontrarioa gertatu da, behar izan dugu tajapataka uh, eh, gida bat edo kit bat idatzi, nola antolatu alternatiben egiska bat, uh, deiak eta galderak baigin bai nituen. Mm Eh, klimaren eh, aldaketaz, eh, keska hor da. Denbora berian, kopo goita bat aipatzen duzu, <clears throat> nunbait pohot bat dela salatzen duzue, generat eh, ikusiz egialde handiek estatu batuek bezala, White Donald Trump buru, eh, pixka bat pikotarat igortzen duela kopo goita bateko, edo igortzen dituela kopo goita bateko erabakiak. Bon, nola hori buru egin, David Goliaten kontra pixka bat uh, irudia hartuz? Bai, bon, lehenik uh, 2008ko arrakasta ikusiz, jendean hitzek nahi zuen uh, errepikatzia hor uh, baiunako alternatiba. Eta behaz, beha egon gira, piskat testu inguru jendezagun egokia, eta iduritzen zaigu aurten egokia dela nazio arte mailan. Justuki aterako duelako uh, adituen talde horrek, txosten bat, erraiten duena Pariseko akordioa euneko egun errespetatzen balitz ere, uh, eh, beroketak uh, lortuko zituela gehi irukako bost gradu. Beraz, uh, eh, uh, eh, ordu gu di, diplomatikoki porrota, uh, zenta lehen bizikot uh, adostu dute, jaldi guzi, estatu zela arazo hori uh, ekin, baina ez dute, biztan denez, Eh, deus gero paperian uh, konkreturik eh, ezartzen, ondotik uh, Trumpen uh, jokairak uh, ez ditu deus, ez du deus laguntzen, eta agertzen da ere politika mailan, hitzetan egoiten dela arazoa, eta eta ez dela deus mugitzen, beraz, uh, jiekaren txostenak hori ere azpimarratuko du, eta testu inguru nazioarte mailan aski iluna da, baina bestaldetik, uh, goi mailako agintariek uh, eh, espalima dituzte hartzen erabaki honak, uh, eh, oinarritik eta lujaldetan jendea ez da beha egoiten eta beharrik, eta hori da ere turaren eh, eh, edo alternatiba itzuliaren helburu bat, simbolikoki ere Parisetik abiatzen delako pojota diplomatikotik, lujalde guziak trabeskatuz, nun jendea ez da beha egoiten, eta nun eh, alternatibak eta jendea saretzen ari den, uh, bere lujalde mailan, uh, plantan ezartzeko beste likatze modu bat, beste gajaio modu bat, beste uh, ekoizteko manerak, eta bax, eta bax, eta bukatuko da beraz baionan, nun, uh, nun, nun dik abiatu zen uh, historia guzi hori beraz simbolika aldetik azkaja, baina nere uh, uh, nazio batuen garapen er erankundeak, PNUD, frantzisez, berak atera zuen uh, txosten batean, uh, erronka klimatikoari erantzuteko, bazirela uh, ekintzen palanka garrantzitsu bat uh, lujaldetan kokatuak. Egan nahi baitu uh, eh, erri politiketan edo norbanakoen ekimenetan, bazirela uh, euneko behoitamak eta laurugeien arteko uh, ekintzen palankak lujaldetan. Beraz, uh, ez da dena uh, akordio, nazioarteko akordio mailatan kokatzen, parte, parte bat biztan dena eta hortan ere segitu behar da. Baina uh, ez da beha egon behar, ikusten, dugulako, kop uh, bezalako mesa handi horietan, uh, maleruski ez da, ez da deus trenkatzen. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution. Alternativa Itzulia abiatzen da. Ekainaren behatzitik Parisetik. Urriaren seian, baionara eltzeko. Bos mila sortzileun kilometro iraganen ditu. Europako bos terri zeharkatuz. Aldaketa klimatikoaren ejonka gainditzeko, begeun eta batik gora, egitarau aberatsarekin. Alternatiben egiskak. Tailehak. Itzaldiak. Eta bortizkeri ezazko ekinzeri formakuntzak egunero. Egunero zuk ere segizazu alternatiba itzuriaren abiatzea. Zuzenezko emanaldia Baionako Euskal Museoan. Ekainaren bederatzean larun batarekin. Jatsaldeko iruetan. Erakusketak. Bideo proiektzioak. Itzartzeak. Zuzenezko emanaldia. Eta zintzur bustitzea. Ongi deneri. gehiago, bizimugi.eu e webgunean. Bizimugi.eu webgunean. Parisetik eh, abiatuko da, eh, erranduzu alternatiba itzulia, makin ihidope bizi mugimenduko kidea zirela horretaraz dezagun, nunbait hortik eh, egin baitzin porrota kopoita batak, eta baionat rat heltzeko eh, beraz hori urrian, nun izan zen lehenbiziko alternatiba, gerostik eunta behogoita amak alternatiba badira, Bon, be, alternatiba itzuliaz eh, mintzatzeko, ala konkretuke, larun batuntan eh, abiatuko da parixetik, nola joanen da? Bai, beraz parixetik a, eh, abiatzen da, han izan den dira beraz ibilaldi, manifa, a, kontzertu, itzartze eta abar, zeremonia handi bat, eta eh, hor eh, beraz itzuliaren eh, denbora guzietan, lujalde guzietan, jende antolatuko da konferentziak edo kontzertuen antolatzeko edo alternatibaren egiskak antolatzeko beraz bos mila sortzerun kilometro egiten ditu, bost estatu trabeskatzen berriun lujalde baino gehiago estatuaka bai, Frantzia, Belgika, Alemania, uh, S, Suiza, eta Euskal Herria. Uh, ehm, berreun etapa baino gehiago, eta hor beraz uh, saretzen da, eta jendea, jendea antolatzen da eh, eta alternatiben inguruan. Lan bat ere manen da beriziki uh, erriko autetxien uh, inguruan, zenta uh, 2008an, frantzian, uh, ogoi mila biztanle baino gehiagoko erri elkargoek, behar dute idatzi plano bat, aire energia planoa deitzen dena, eta uh, entxatuko da itzuli guzi hortan ere jendeari gaitea, baina zuek ere zuen, zuen lujaldean galdeizue, uh, zue eh, zuen egiko uh, eh, elkarkoari ea plan hori asia duten idazten ea aski handinaia den uh, eta erronkari erantzuteko uh, idatzia den edo idazten duten ez zerbait zen eta legez behar dute plano bat uh, idatzi beraz horren inguruan ere mamituko da uh, egiko hauteskundeak lasteketortz sortzen direlako ondotik, eta beraz, eh, erriko haute eskundean ondotik, izendatzen direlako erri-elkarroketako ordezkariak. Beraz, horre, biziki konkretuki, uh, eh, lujalde bako txetan, eh, i, antolatuko da, lan bat horren inguruan. Eta berritasuna joan den aldeari konparatuz, uh, izanen da ere, uh, eta paguzien biharamunean, izanen dela, bortizkeriari ezaren uh, formakuntza bat. Mhm. Bez, hori izanen da etapa ezberdinetan, biara munetan egin duzu. Eh, itzulia, bon, nola egiten inen dira etapak, bisikletaz, oinez, lasterka, bon, pentsatzen dut, eh, erregai gutirekin. Bai, bon, gero eh, lau leku eta iru lekuko txirindulek eginen dute itzulikuzia eta eta egunero deituak dira jendeak parte hartzerat nahi badute eta etapakuzia egiterat eta beriziki azken bost kilometroan eh, egiterat txirrindura edo berojuzion e, eh, ola itzulidugu bat egiteko eta aldi guziz tokian tokiko uh, eh, aldarrik apenak eh, indartzeko. Eta beraz, ala, nor nahik parte uh, eh, demora gehiagoz parte hartzeko eta lan egiteko ere posible da, izen eman behar da alternatibaren webgunean. Eta, eta ara, azken etapak ere hemen euskalegian izanen dira, uh, sartzen da hor paue aldetik, gero maule, hain izan mondiolose, espeleta, bera, Eh, Donostia, eta gero azken etapak egiten du Donostia Donibanero itzune, miahitze, eta miahitzetik honarat azken kilometron egiteko deia ere luzatuko dugu. Mm -hmm. e, zuen ibilbidea edo ibilaldia segitzeko, eh, interneten bidez, zehazki pentsatzen dut gauza batzu eguneratiko egun dituzula? Bai, bon, hori gira hor batez ere uh, elmuga el eta alternatiben energiaren antolatzen baionan, honan, eh, itzulearen bukaeran alternatiben erriska eginen dugu berriz baionan eh, biegunez, beraz uh, urgiaren seian larun itzulearen elmuga, eldo eltsia, eta biara munean uh, alternatiben erriska. itzulia bera segitzeko, alternatiba puntu egu webgunean behar da segitu, eta guk uh, hemen Euskal Herriko etapak eta baionako Eh, Baionako alternatiben egiskaren inguruan uh, bizi den webgunean mementuko behar behar sortuko dugu bat eh, berezia ez da den informazio guzio horretan sartuko dugu. uh, mhm. larun batuntan Parisetik abiatuko dela egin dugu alternatiba itzulia, hala ere, uh, itzordu batzu, badira, hemen berian, uh, zoin izanen dira horiek? Bai, bon, hemen asmoa da segitzea Parisen eh, gertatuko dena, Euskal Museoan, larun behaz, atxaldeko idutari goiti, e, ara, segituko ditugu gertatzen diren eh, kontzertuak, itzartzeak, e, erakosketa bat ere e, plantan ezagidugu alternatiba itzuriari buruz, ara, jendea gomit da, e, abiatzea horren segitzera gurekin. Mila esker, maikini idope, eh, bizi mugimendutik, eh, mugimendutik mitzatzen zinela alternatiba itzuliaren aipatzeko, pasegunon. Bai, mila esker, pasegunon.